Kaže poslanik alaih salatu ovaj namaz bio je ponuđen onima prije vas, to jeste sinovima Israilovim, Izraelčanima, koji su ga zapostavili, nisu vodili brigu o njemu, nisu ga na vrijeme klanjali. I postavlja se pitanje zašto ga nisu na vrijeme klanjali, zbog toga što se taj namaz nalazi u vremenu kada ljudi, jeli, ono, poslije podne, jeli, predvečeri, kada ljudi E, završavaju svoje svakodnevne poslove i u tim poslovima e, vrlo često zaboravljaju taj namaz, jer vrlo često ga zaboravljaju ili ga odgađaju pa im prođe vrijeme, pa dođe akšam, a nisu ga klanjali. Tako isto je sa ovim umetom. Zato je posebna vrijednost data ovome namazu, jer ljudi ili spavaju poslije podne, pa i prođe i kindija, ne klanjuju na vrijeme, znači odmaraju se od tog dnevnog posla, i dnevnog umora, ili su zauzeti tokom cijelog dana pa nastoje do predvečerje završuje svoj posao i u tom jeli, nastojanju oni zapostavi namaz, da ikindiju. To se desilo, zanimljivo je, desilo se i u vrijeme poslanika ali i salat veselam, ali zbog drugog razloga u bici na Hendeku, kad su i mušici zapos, zaposlili, jeli, nisu imali mira od njih, pa ih je prošla ikindija. Prošla je ikindija, odnosno nisu je klanjala vrijeme. Zato je Allah Đelešanu dao za ikindiju e, duplu nagradu. Duplu nagradu. Baš zbog toga što se vrlo često ovaj namaz zapostavlja, ne klanja se na vrijeme, u mislim ne klanja se u svome prvom i najboljem vremenu, ili se čak ne klanja sve dok ne dođe vakat narednog jel namaza, to je akšan. I u drugom dijelu hadisa poslanik alaih salatu nam kaže nema namaza poslije kindije sve dok se ne pojavi zvijezda odnosno dok ovaj, ne zađe sunce. Dok ne zađe sunce. Mi smo već govorili o ovom jeli, propisu da je pokuđeno posle kindije klanjati na fila namaze, osim u određenim slučajima, to su namaze koji imaju povod, tehijetul mesčit, e, namaz posle tavafa, namaz posle abdesta. E, poslanik Ali je naklanjavao poslije ikindije E, podnevske sunnete, one druge sunnete, dva rekiata, jeli? A naklanjavao je također i kindijske sunnete, one prije, koji se, koje je također klanjao dva rekiata. Pa kada, bi, kada ih ne bi uspio klanjati prije farza, klanjao bi ih nekada i poslije farza, to ćemo vidjeti kasnije.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 Znači poslanik alaihi salatu wasallam ovome hadisu poredi a, onoga kome prođe kindja namaz, odnosno ne na vrijeme ili u vremenu, kao da je izgubio porodcu i metak. Zamislite tragedije i musibeta, nesreće kad čovjek izgubi i porodcu i metak. U kući mu, jel strada i metak, sve mu strada i porodca. To je musibet. To su veliki musibeti, nesreće gdje ljudi više gube ovaj, želju za životom, mnogi izvrše samoubistvo i tako dalje. To nije jednostavna situacija. Porodica i metak je nešto najdrže čovjeku. Znači njegova porodica, djeca, žena i ovaj metak koji je stekao mukotrpno, to je nešto najdrže. Kad to izgubi, onda mu je to teška situacija, mu Sibeti. Međutim, poslanik Ali se nam kaže, koga prođe kindija, poredi, kao da je izgubio porodicu i, i metak. Znači, taj kindija je vrijednija, odnosno vrijedna, kod Allaha kao što je kod nas vrijedna porodica i naš imetak. I ovo dovoljno govori koliko je inače bitan namaz, a naročito ova ikindija i sabah o kojem smo prethodno govorili. I kad, kad čitamo ove hadise, koji su mnogobrojni, mnogobrojni hadisi o vrijednosti namaza i vrijednosti čuvanja namaza, da se klanja na vrijeme i u vrijeme, onda vidimo koliko je namaz bitan, da je to kapital da je to najveće blago čovjekovo, jeli, u vjeri i da mora voditi posebnu brigu na namazu. Sljedeći hadis također govori, sam malo da se dotaknemo, znači, kod ovog, eh, šta znači koga prođe kinde, jel to, da, ga, da je ne u prvom vremenu ili da je ne nikako do, do akšama. Postoji kod islamskih učenjaka, pa jedni kažu, odnosno kadi i jad, kaže onaj koju ne klanja u njenom odabranom prvom vremenu. Jel, a mi smo već govorili o tome kad je vrijeme kindi namaza. Sjeća se neko, kad je vrijeme kindi namaza? Kad požuti. To je već isti, isti, isticanje. Kad je hlad, sjena jednog predmeta i dužine, kad dostigne dužinu tog predmeta i prvo vrijeme traje jel po nekima sve dok ne, sunce ne požuti, to tada ističe vrijeme kindija To je pred sami, jeli, e, pred sami zalazak sunca. E, neki kažu znači da onaj ko ne klanja u njenom odabranom vremenu, prvom vremenu, ko propusti kindiju u prvom vremenu koje klanja kasnije već kad sunce odmakne onaj, dosta prema zapadu, da se to odnosi. Neki kažu da ako ne klanja do zalaska sunca, neki opet kažu, znači dok, dok sunce ne požuti. Znači imamo tri mišljenja. U prvom vremenu do zalaska sunca i dok sunce ne požuti. O, najispravnije mišljenje je da onaj ko ne klanja znači u njegovom vremenu, od početka do kraja. Koga prođe ikindija od početka do kraja i nastupi vakat akšama, ili već ono sunce počne zalaziti, da je to, da se odnosi na te ljude. E sad, da li se odnosi na onoga koji ko izostavi ikindiju namjerno, ili na onoga ko, ko to uradi iz nemara ili zaborava. Može se zaboraviti namaz, kao što je poslanik Ali zaboravio i Kindiju u bici na, ovaj, na Hendeku, kad su bili zaposleni, kažem, tim idolopoklonicima koji su došli da ih napadnu. Ovo se odnosi prije svega na onoga ko namjerno i ko iz nemara gafleta zapostavi Kindiju pa dođe vakatakšano na, na te ovaj, osobe se odnosi. Međutim, oni koji, ovaj, koji prespavaju i kindiju ili je zaborave, to se na njih ne odnosi, oni će klanjati kada se sjeti. a o tome govore drugi hadisi koji će nam doći kasnije. Sljedeći hadis, šta se prenosi u srednjem namazu? Mi znamo da u suri, jeli, El Bekare, se ne varam. Jel, Bekare spominje se Kur'an atom hafid, ala salavati, vasalati, rusavi, kumu, lillahi, kanitin. Kaže, i redovno namaze obavljajte, a posebno onaj srednji namaz, u našim prijevodima je prevedeno posebno onaj krajem dana, Srednji namaz, koji je tu srednji namaz? Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu je rekao, idolopoklonici su spriječili Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da klanja kindiju sve dok nije pocrvenjelo ili požutjelo sunce, pa je Allah poslanik sallallahu alejhi rekao znači što je ono prvo vrijeme, Spriječili su nas od srednjeg namaza i kindije namaza, Allah njihove utrobe i grobove napunio vatrom ili je rekao Allah natrpao njihove utrobe i grobove vatrom. Znači u ovome hadisu imamo nekoliko ovaj, koristija spriječen da klanja u prvom vremenu zbog idolopoklonika, drugi su ga spriječili na, zbog napada, jeli? Pa su klanjali kasnije, kasnije već kada je sunce podcrvenjelo ili požutilo. I ono što je osnovna poruka ovoga hadisa je da ovaj srednji namaz je tu je kindija. Jer ovdje poslanik Ali se nam jasno kaže e, spriječili su, spriječili su nas od srednjeg namaza i kindije namaza. Šegaluna ani salatil usta, isti izraz koji se spominje u, Kur'anu. Hafidu ala salavati o salatil usta. Kaže poslanik ali salatu wasalam, salatil asr, to je asr. Jasan, iskaz poslanikov ko kojeg nema dvojbe i sumnje. Šta je srednji namaz koji je koji se čak u Kur'anu ističe posebno da se čuva. Kaže uzvišeni Allah, redovno obavljajte namaze, a posebno srednji namaz. Posebno srednji namaz. E sad, vjerovatno taj namaz, i prošli put smo spominjali da se na tom namazu smjenjuju meleci, jeli? I da je bitan i radi toga da nas zateknu, jeli, na, u ibadetu. I pored ovih stvari, zato što je taj namaz, jeli, e, najčešće se izostavlja i naklanja na vrijeme. Mada neki jeli, smatraju, postoje dva mišljenja ovdje oko ovoga, koji je to srednji namaz, neki smatraju da je to sabah, mada je, oni računajući, jeli, da, da dan počinje novi dan od akšama akšam, e, jacija e, i treći je namaz e, sabah, to je srednji jel namaz, po njima, mada ovaj hadis jasno govori da je to, da je to jeli i kindija. Ovaj namaz, e, kako, kako kaže islamski učenjaci, on se često ostavlja i zapostavlja kako ljeti, tako i zimi. Ljeti zbog kratko, zimi zbog kratkog jeli, dana, čovjek se zabavi dok klanja podne, a ubrzo je Kindija, ubrzo je Kindija, zaboravi dok ono već sunce požutjelo, sunce na, jeli, već skoro da zalazi. Zato posebno treba voditi brigu na mazima ovim kratkim danima, prije svega o podne i kindije, toku dana, pošto je kratak dan i vrijeme između podne i kindije je veoma kratko. 218. hadis zabrana klanjanja poslije kindije sabaha, Ebu Hureyre radijal anhu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio je da se klanja poslije kindije sve dok sunce ne zađe i poslije sabaha sve dok sunce ne izađe. Sličan hadis smo prethodno spominjali, rekli smo znači na što se odnosi da su to na file namazi i da je u tim vremenima mekru klanjati ova dva vremena nakon, e, znači kindije sve dok sunce ne zađe i poslije sabaha sve dok sunce ne izađe osim onim iznimnim situacijama i namazima koji imaju povode. 219. hadis u tri vremena se neklanjanice ukopavaju umrli. Prenosi se od Oleje ibn Rebaha da je rekao čuo sam Ukpeta ibn Amira el Džuhenija radijallahu anhu da je rekao u tri vremena nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zabranio da klanjamo ili da u njima ukopavamo svojem umrli to su kada sunce izlazi pa sve dok, ne, ne, sve dok se ne uzdigne, kada je sunce na sredini neba pa sve dok se malo ne pomakne i kada počne zalaziti pa sve dok ne zađe. Znači tri vremena, pored ona dva poslije, li ovaj, i Kindije poslije Sabaha, ovo su tri vremena, kažu sam se da ova tri vremena je da je zabranjeno klanjati namaze, kada je sunce na pola neba, kada izlazi, kada zalazi, i ovdje se još dodaje da je zabranjeno kupavati mrtvi. Razlog je isti, jer, kao što smo spominjali kod, isto i kod Sabaha i Kindije, da tim vremenima idolopoklonici, mušici obožavaju sunce, oni koji obožavaju sunce i poslanik Ali Isilat Veselam je tu zabranio radi toga. 220. hadis e, govori o dva rekata poslije ikindije, poslije ikindije namaza. Ebu Seleme kaže da je pitao radi radijallahu anha o dva rekiata koja je Allahu poslanik sallallahu alaihi je klanjao poslije Kindije. A Iša je rekla, on ih je klanjao prije Kindije, a potom, potom nije imao vremena za njih ili ih je zaboravio pa ih je klanjao poslije Kindije i tako je nastavio. On bi kada bi uobičajio klanjati neki namaz, ustrajao u njemu. Ismail ibn Džafer je rekao, ustrajao u njemu znači da bi ga stalno klanjao. Ova dva rekiata poslije Kindije je Laiša upitana o tim rekiatima koja je poslanik Ali Islatu Osana klanio poslije Kindije. Međutim, ovo je jedinstven hadis koji govori o tome sad o kakvim rekiatima se radi. Jel? A Iša je rekla, jel, to je njeno mišljenje. To je njeno mišljenje, ono što je ona shvatila iz postupka poslanika Ali se nam kaže on je klanio prije Kindije, ta dva rekiata. To mu, bio, to mu je bio običaj a potom nije imao vremena za njih ili ih je zaboravio, pa je klanjao poslije kindi i tako je nastavio. On bi kada bi uobičajio klanjati neki namaz, ustrajao bi u njemu. Po nekima ova dva rekiata, to su dva rekiata sunneta prije Kindi, koja psanik alaih salatu wasalam e, vrlo često klanjao. Znači nije uvijek, ali vrlo često klanjao dva rekiata prije Kindi. Pa bi u nekim momentima znači bio zaposlen pozivanjem ljudi u islam, odnosno objašnjavanjem islama ljudima, pa bi zaboravio te, ta dva rekiata i onda bi ih klanjao poslije Indije. Neki kažu da je to bilo samo svojstveno poslaniku, ali i a da oni hadisi koji govore o zabranju da se to odnosi na, na, druge ljude. Neki opet kažu da su ova dva rekiata, dva sunneta, ona odnosno sun sunneta koja bi koja se klanjaju poslije farza i da ih isto tako zbog zaposlenosti i zbog zauzetosti nije klanjao, pa bi ih klanjao poslije kindije. Znači to nisu bili posebni sunneti poslije kindije, nego bi naklanjavao ili dva rekata prije kindije ili ona e, dva ovaj, podnevska sunneta. Znači to su e, situacije kada je psanika Ali Islat klanjao poslije kindije, iako postoji zavrana o tome. Poslanik Ali Salatu Veselam inače, s obzirom da je najodabraniji bio i da su njemu namazi bili posebni, jeli, posebno naređeni kao i noćni namaz, on bi uvijek ustrajavao na filama koje bi klanjao. Znači ako bi nešto počeo da klanja, u tome, u tome bi ustrajavao i ne bi ih ostavljao ni u kom slučaju. Pa čak bi to naklanjavao. Ako ne bi klanjao na vrijeme, to bi, to bi naklanjavao. 221. hadis klanjavanje Kindije poslije zalaska sunca, Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu rekao da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu počeo grditi, ovdje se navodi psovati, jel? Oshab psovali, da se ne bi shvatilo koliko kod nas. E, ovo je ispravniji prijevod grditi, jel? Psovati i nevjernike na dan bitke na Hendeku. Rekao je allahu poslaniće, tako mi Allaha, jedva sam uspio da klanjam Kindiju prije zalaska sunca. Allaho poslanik s.a.v. je rekao, tokom mi Allaha ja je nisam ni klanjao. Sišli smo u Budhan, pa smo se, to je jedna dolina u Medijini, pa smo se abdestili. Allaho poslanik s.a.v. i mi, Allaho poslanik s.a.v. klanjao je kindju nakon što je sunce zašlo, poslije čega je klanjao jakša. Znači ovaj hadis je dokaz da u tim iznimnim, iznimnim situacijama da se namaz može klanjati kad, kad, ovaj, kad ističe njegovo vrijeme, kao što je to bilo jel, u slučaju Omera ibn Khattaba, koji je da uspio da klanja. Što znači da ako čovjek uspije prije, e, a uspije klanjati jedan rekiat u vremenu, u namaskom vremenu, a ostale rekiate već je vrijeme isteklo, računa se da je klanjao na ono vrijeme. Dovoljno je da klanja jedan rekiat u njegovo vrijeme, pa makar ostale ne uspio klanjati. <clears throat> Znači ovo opet se radi u bici na hendiku, a poslanik Ali sam nije uopće uspio da klanja namaz, koliko su bili To je bila jedna od najtežih bitaka za muslimane, bili su opkoljeni, opkoljeni sa svih strana, izdali jevreji iznutra, koji su stanovali u Medini, tako da, ovaj, da su, kao što spominje Kur'an, da, su, da im je bilo, muka im je došla do grla, strah je okupirao, jer ashabe čak nisu smjeli da mirom odu ni, ni u zahod, što se kaže, i bili su u izuzetno teškoj situaciji noć. I onda je Allah dao svoju pomoć, dao je vjetrove, dao je jeli, kišu koja je rastirala, koja je razbila e, savezničke, pošto je bilo u toj, jeli, toj bitci, bilo, e, to zove bitka saveznika i poklonika, mušika i jevreji, svi su jedini da unište poslanika ali isla, to sam i islam i Allah je, Allah je spasio svojom vojskom. Tako da nije uspio da Znači, to su ipak bili teški, teški onaj trenuci kada nemate vremena za namaz. I u proteklom ratu ovaj, znači, bilo je takvih trenutaka, ali vrlo rijetko, zato što ovaj, ovo što se desilo poslaniku, ali i salatu i ashabima u bici na Hendeku, eh, to se rijetko dešavalo u istoriji Islama, da su bilo tako, tako teške situacije. Poslanik, ali i sam je klanjao posti Znači to je ili onaj hadis koji govori, koji ćemo spominjati kasnije, da čovjek kada se sjeti, ko zaboravi namaz, e, klanja čovjek kada se sjeti. Poslanik je klanjao nakon što sunce zašlo, klanjao je e, kindiju pa onda akšan. Inače, kod, ako propustimo namaz, klanjamo po redoslijedu. Po redoslijedu. Ako smo propustili povodne jedno nastupilo vrijeme kindije ili, ili ako smo propustili jaciju, recimo, prespali jaciju, zaspali posle akšama, umorni ili bolesni i prespavali, na sabah može se desiti. I onda klanjat ćemo jaciju pa sabah. U svakom slučaju e, posebnu brigu trebamo pridavati namazu, voditi brigu o namazu, jer namaz je najbitniji stup i najveći blago i kapital jednog vjernika. Kaže, za vrijeme Allaho poslanika mi smo klanjali po dva rekiata posle izalaska sunca prije akšam. Ovo se radi znači o drugom vremenu. Već je nastupilo namasko vrijeme, akšam, i znači prije farza. Kaže, da li je poslani, Allahu poslanik klanjao, odgovorio je, vidio bi nas kako klanjamo, ali nam to ne bi naređivao ni zabranjivao. Ova dva rekeata, znači prije akšama, e, je mustehab lijepo klanjati. Poslanik alaih salatu selam ih nije redovno klanjao, klanjao bi ih ponekad, Postoji, prenosi Abdullah ibn Mugafel el muzeni da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi rekao, znači ovo su njegove riječi, ovaj prvi hadis bilo je odobravanje, prečutno odobravanje. Vidio je ashabe kako klanjaju, pa im to nije ni zabranio, niti naredio. A ovom hadisu od Abdullah ibn Mugafela kaže da je poslanik ali salatu wasalam rekao klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama. Tri puta je to ponovio, a nakon trećeg puta je rekao onaj ko hoće. Iz bojazni da to ljudi ne uzmu za praksu. Ovaj hadis bliži Buharija. Znači ovo su poslanikove riječi koje su potvrda da postoji namaz e, prije akšamskog farza. Za onoga ko hoće, da je to mustehab i poslanik Ali salatu Veselam je to ponekad radio, a nije u tome ustrajavao. U rivajetu od Hibban, kod Ibn Hibana stoji da je poslanik alaih salatu wasalam prije akšama klanjao dva rekiata. Znači ovo je sad njegov postupak, njegovo djelo, njegova praksa. Ovaj prvi hadis je znači odobravanje. Drugi hadis je su njegove riječi gdje preporučuje da se klanjaju dva rekiata prije farza i treći hadis je njegova praksa. Znači u ovom po pitanju ovoga sunneta ili ove na fili prije akšamskog farza Postoje sve tri vrste sunneta koje potvrđuju i odobravanje, odnosno prečutno odobravanje i poslanikove riječi i njegovo, njegova praksa. U svakom slučaju ako postoji, znači ako klanjamo u džematu, ako je praksa da se ostavlja vrijeme da, ovaj, prije farza da se mogu klanjati ova dva rekata, lijepo ih je klanjati. Ako nemamo vremena, onda nećemo gubiti eh, početni tekbir, da bi klanjali ova dva rekiata. Znači može se desiti greška kod ljudi koji nastoje da redovno obavljaju ove, ovu na ova dva rekiata i oni poslije ovog ezana nastoje da klanjaju i zakasni na prvi tekbir. Znači to ne treba činiti tako. Sljedeći hadis govori o vremenu akšamskog ili namaza, vrijeme akšama je kada zađe sunce. Mi smo također govorili o onim prvim hadisima, o namaskim vremenima, da je vrijeme akša namaza kada zađe sunce. Kaže Seleme ibn al-Ekva radijala anhu je rekao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallame klanjao akšam kada bi sunce nestalo i izgubilo se iza brda. Znači prvo početak namaskog vremena akšama je kada sunce zađe za horizont, ne za brdo. Možete se desiti da zađe za brdo, a da nije vrijeme. Posebno ako smiju podnožju brda, a brdo veliko i sunce zašlo. Međutim, ako gledamo s drugog mjesta, druge pozicije, ono još nije zašlo. Nego ga mi ne vidimo od brda. Znači ovo nije ovaj hadis, ne može se uzeti da je kad sunce zađe za brdo, da je to vrijeme. Ne. Kada sunce zađe za horizont, znači kada smo u jednom normalnom položaju, kada ravno gledamo sunce, ovaj, to je vrijeme akšam namaza. kada sunce zađe za brdo jer još vidimo sunčeve zrake na drugom, recimo ako pogledamo iza sebe, vidjet ćemo ih tamo na drugom mjestu, odnosno dalje od nas iza leđa. Kada nestane ti sunčevi zraka i kada sunce zađe za horizont, tada nastupa vrijeme akšam namaza. Ovaj hadis jasno upućuje da je poslanik ali salatu wasalam klanjao akšam odmah po zalasku sunca. I to je ono što je najispravniji i najbolje po pitanju akšama. Odmah klanjati akšam dok sunce zađe. Za razliku od nekih drugih namaza vidjet ćemo gdje neka olema smatra da je bolje klanjati kasnije kao što je jacija ili podne kada je jaka vrućina, o tome smo govorili tako da. Postoje i drugi hadisi koji govore o odgađanju akšama nama, akšam namaza, da ga je poslanik i salatu osalam, nekada klanjao i pred, jeli, e, sami nestanak onog crvenila, pred sami nestanak onog crvenila. Međutim, ti hadisi su e, izrečeni, odnosno tako je psanik, ali je sam nam postupao da bi ukazao da je dozvoljeno klanjati akšam do tog vremena. Da je dozvoljeno, klanjati akšam do tog vremena, međutim, najbolje vrijeme i najvrijednije vrijeme je odmah klanjati akšam po zalasku sunca. 224. hadis govori o vremenu jacije namaza i o njenom odgađanju. Pa kaže Aishata radijallahu anha qalet a'tama an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem dhata lejletin hatta dhahaba 'ammatu lejl wa hatta nama ahlu al-masjid thumma kharaj fa salla fa qala innahu lawaqtaha lawla an ashqa ala ummati Kaže Aisha radijal anha je rekla, poslanik sallallahu alaihi sallam je jedne noći odgodio jaciju toliko da je prošlo dosta noći, a džematlije su pospale u džami čekajući. Zatim je izašao, klanjao i rekao, ovo je njeno vrijeme, samo da se ne bojim da ću otežati svome umetu. Ovdje, znači, kada je u pitanju vrijeme jacije namaza, znamo da je nastupanje jacije namaza kada nestane onog crvenila, sunčevog crvenila na, na nebu, to je prvo vrijeme jacije i može se klanjati do pola noći, odnosno može se klanjati do zore ako zato postoji opravdan razlog odgađanja, znači iza pola noći. Poslanik Ali Salat kao što vidimo u ovome hadisu, jedno vrijeme, jedne noći odgodio jaciju do kasno, skoro do pred pola noći, kao što se navodi u drugim predajama, tako oni ljudi koji su čekali namaz u mesčidu, počeli su kunjati onako sjedeći, spavati, naslovljen na zidove ili ovaj, u sjedećem položaju. Kaže, pa je poslanik Ali to sam nam kasnije izišao i klanjao, i nakon što je klanjao, rekao je, ovo je njeno vrijeme, da su vrijeme jacije. Htio je kazati da je to njeno najbolje vrijeme. Najbolje vrijeme jacije odgoditi je do ovaj kasnu u noć ali prije, klanjati prije pola svakako. Odgoditi jaciju do kasno u noć. I jedan dio islamskih učenjaka smatra da je najbolje i najvrijednije odgoditi jaciju i klanjati je kasnije, naravno u džematu, i zato za dokaz uzme i baš ovaj i slične hadise, da je poslanik Ali tu sam odgađao jaciju do kasno u noć. Drugi opet smatraju da ju je bolje klanjati u prvo vrijeme, Zbog čega? Zbog toga što je to bila najčešća praksa poslanika ili salatu osama. Da je najčešće klanjao jaciju odmah, po nastupanju vremena. I je, tako i jeste. Rijetke su bile ovaj, situacije kada je poslanik ili salatu sam odgađao jaciju. Međutim, ovaj, jas, ovaj hadis je jasan. Poslanik je rekao ovo je njeno pravo vrijeme, ili ovo je njeno vrijeme, najbolje vrijeme. Ali, što kaže? Ali da se ne bojim u samo da se ne bojim da ću otežati svome umetu. To jeste, naredio bi da se jacija klanja ovo vrijeme, da, ne bojim, da se ne bojim da ću otežati svome umetu. Jer iščekivanje jacije, zamislite ako jacija uši sada, da se klanja da se klanja u 12, da se mora čekati u 12. To bila poteškoća i ovaj bilo bi to malo nelagodno za ljude, za muslimane. Zato je poslanik ali iz e, svoje samilosti prema umetu ovaj dao da se ona može klanjati prvom vremenu i nije uveo za praksu, stalnu praksu da se klanja u, jeli, u duboko u noć ili kasnije. Znači nije uveo za praksu. Praksa je bila da se klanja u prvo vrijeme. I to je najčešća praksa poslanika, ali i Znači to je olakšica. Znači to je njeno odabrano vrijeme, sad, samo kada ne bi otežao metu. Znači, poslanik Ali nam nam kažem, to je zaključak, je klanjao glavnom jaciju u prvom vremenu, da ne bi otežao umetu, a vrijednije je klanjati jaciju kasnije. Zato onaj, ako neko zbog opravdanih razloga ne prisutuje džematu, e, znači ostaje u kući i klanja jaciju, bolje mu je odgoditi jaciju do predspavanja. Bolje mu je i vrijednije odgoditi jaciju do predspavanja. Međutim, e, ako nema razloga, onda je preče da ide u i da klanja jaciju u džematu kada se ona i klanja. Ta, to se odnosi i na sve druge namaze. Na sve druge namaze. Vidjet ćemo kasnije kada se bude govorilo o, o, jeli, o sabahu, odnosno odgađanju e, namaza izvan vremena, vidjet ćemo da je uvijek bolje klanjati u džematu, sa džematom, sa zajednicom muslimana, nego odgađati ili prije klanjati pojedinačno. Sljedeći 225. hadis govori o imenu jacije namaza. An Abdillah ibn Amr radijallahu anhuma kale kale Rasulullah sallallahu alaihi sallame La taglibennekum al-a'rabu ala, ala ismi salatikum al-iša fa innaha fi Allahi al-iša fa innaha ta'timu bihila, bil ibil. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Nemoj da vas beduini odviknu od imena vašeg namaza jacije. Ona se u Allahove knjizi naziva el iša jacija, jer ona ulazi u vrijeme tame zbog muže deva i njihove zauzetosti time. Ovaj hadis govori o imenu jacije. Kod nas se zove ovaj namaz, zadnji namaz, se zove jacija. Salatul iša, el iša. I tako se spominje u Kur'anu, kao što spominje, jeli, ovaj, uzvišeni Allah, onim vremenima kada je zabranjeno ulaziti ovaj, kod e, zabranjeno ulaziti kod e, ona vremena kada je zabranjeno ulaziti bez kucanja, jel? Pa kaže min ba'di salati iša i nakon jacije namaza, kada ljudi liježu, jel? I ovaj izraz il iša spominje se u Koranu. međutim poznato je da su beduini koristili za jaciju drugi izraz, a to je el ateme. El ateme. I oni su nazivali, jeli, jacu el ateme, zbog, e, što znači mrklina ili mrkli mrak, jer su oni odgađali mužnju deva do, mrklo, do mrkloga mraka. Međutim, u drugim hadisima se spominje, i poslanik Ali to sam spominje ovaj izraz, i, i, to govori da je jaciju dozvoljeno i tako nazivati, El ateme. Mada ovo je u arabskom jeziku i to se nas ne tiče, ali bitno je da znamo, jel, ovaj izraz el iša i el ateme. Kaže, ili poslanik ali u jednom hadisu, da bi alemune ma fi subhi wal atemeti, kaže, kada bi znali koliko je vrijedan namaz, sabah namaz i el atame, odnosno jacija namaz, dolazili bi na njega pa makar puzajući. Mada za ovaj hadis, kažem, ne vežu se neki značajni propisi, nego samo pitanje kako zvati jaciju namaz u praksi muslimana i kod nas je ustavljeno da se zove salatul iša. Sljedeći 226. Jeli, hadis govori o zabrani odgađanja namaza izvan njegova vremena, pa kaže Nebi Dharri radijallahu anhu, kale, kale li Rasulullahi sallallahu alaihi sallame, kejfe ente idha kanat alejke umara, vahiruna salate an vaktiha, yumituna salate an vaktiha, kale kultu fema te'muruni, kale salli salate li vaktiha, فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك Zabrana odgađanja namaza izvan njegova vremena. Ebu Dher radijallahu Anhu kaže da mu je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kako ćeš se osjećati, odnosno kako ćeš postupati kada budeš podčinjen vladarima koji neće klanjati namaz u njegovo pravo vrijeme, odnosno odgađat će namaz, ili koji će ga odgađati i umrtvljavati odnosno neće ga klanjati na njegovo vrijeme, omrtvljavati, znači neće ga klanjati na njegovo vrijeme i klanjat će ga onako formalno, više formalno, bez krušenosti. Upitao sam šta mi naređuješ? Klanjaj namaz u njegovo pravo vrijeme, odnosno prvo vrijeme, a ako ga klanjaš i sa njima, to će ti biti kao na fila, odgovorio vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam. Poslanik alaihi sallatu sallam je nagovijestio vrijeme kada će doći vladari ili koji će vladati muslimanima i bit će nemarni općenito prema vjer, ne samo prema namazu, pa će odgađati namaz, neće ga klanjati u njegovom vremenu, odnosno prvom vremenu ili odabranom vremenu, ili odgađat će ga pred sami kraj vremena i onako će ga klanjati formalno i brzo, odnosno neće pridavati dovoljnu pažnju namazu. I ovaj Abu pitao ovaj ashab je upitao poslanika, nam kako će postupati Šta da radi u tim jeli, takvim situacijama? A poslanik Ali je rekao da klanja namaz sam u prvo vrijeme, u ono odobrano vrijeme, a kasnije da klanjaju džematu, a to će biti kao na filu. Znači, ako vladari budu odgađali namaz bez razloga, iz da se namaz treba, znači, klanjati na vrijeme, a onda ga treba klanjati u džematu i to će biti na fila. Ovo je mustahab. Ovo nije obavezno da se ovako postupi. Znači, bilo je nekada, bilo je nekada vladara u ono, onim prvim stoljećima da su ovako postupali. I mustahab je bilo da se klanja namaz u njegov vrijeme. Znači, nisu, oni su sve namaze odgađali. Nisu, nije se to dešavalo jednom, dva puta. Nego to im je bila praksa da namaze odgađaju i da klanjaju, znači da, da se u džematu klanja kasno, ne da oni ne klanjaju. Da se klanja kasno i to je već problem. Znači kada bi svaki namaz u džematima klanjali pred kraj vremena, to je već problem. Danas kod nas je običaj u islamskom svijetu da se redovno, da se na vrijeme klanja namaz. U njegovom prvom vremenu. Osim sabah namaza, e, koji se klanja, znači ondje gdje e, zvanično hanefijski mezheb klanja se 45 minuta ili pola sata prije sunca i to je ono vrijeme koje, koje je odabrano po hanefijskom mezhebu. Međutim, to je još vrijeme sabaha. Ostali namazi, svi se klanju na vrijeme. Klanju se na vrijeme i znači na našim prostorima i danas skoro u većini ili u cijelom islamskom umetu nemamo problema sa ovim, jeli, sa klanjanjem namaza u vrijeme. Međutim, nema se razmišljati šta je bolje u ovom slučaju klanjati sam u prvo vrijeme ili klanjati kasnije u džematu. Ili klanjati ovaj i, i prvo vrijeme sam i klanjati u džematu. Ispravnije mišljenje da treba sačekati i klanjati u džematu, osim ako se namaz stalno, konstantno odgađa do pred kraj vremena i ako se to odgađa, znači do, do ovaj, duboko, ovaj, do kraja vremena tako da ne ostane vrlo malo vremena za, za njegovo obavljanje. Zašto je to, zašto kaže Ulema, zašto zastupa ovaj stav? Zbog toga što se time čuva jedinstvo muslimana, a jedinstvo muslimana je prioritet. E onda ako bi postupali, ako bi svako klanjalo kako misli i kad treba, onda bi ovaj došlo do rasturanja muslimanske zajednice, odnosno džemata i rušenja jedinstva muslimana. Tako kod nas, znači, e, kada je u pitanju sabah, iako možemo smatrati i misliti da je, da je vrijednije klanjati sabah odmah s početka zore, ipak bolje je i pametnije i mudrije klanjati sabah kasnije u džematu kada se i klanja. 227. namaz govori o tome da je djelo, da je najvrijednije djelo klanjati namaz u njegovom vremenu, u njegovom vremenu. Međutim, što se tiče ovog prethodnog hadisa, ovdje se ne misli da su oni odgađali namaz do, te mjere da je isticalo vrijeme iza vremena, nego da su klanjali pred kraj namaskog vremena. Već ako klanjaju iza vremena, svakako takve vladare nećemo ni slušati niti slijediti. Kaže Jan Abdillah ibn Masud radijallahu anhu, kale se eltu Rasulallah sallallahu alaihi sallam, ejul a'mali afdal, kale as-salatu li vaktiha, kale قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je rekao, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, koje je dijelo najvrijednije? Kaže, odgovorio je namaz u njegovom vremenu. Pitao sam, pa šta onda? Odgovorio je dobročinstvo prema roditeljima, Pitao sam, a šta onda? Odgovorio je džihad na Allahovom putu. Znači, ovo je, ovo je redoslijed koji se spominje u ovom hadisu, dok ima i drugih hadisa kojima se spominju i druga djela. Spominje se e, i post i hađ. U ovom hadisu se spominju ova tri djela po ovom redoslijedu. Znači, prvo, nekim hadisama spominje el u billahi, vjerovanje u Allaha. To se podrazumijeva, jer bez imana u Allaha nema ni drugih djela. Ali nakon imana, nakon šehadeta, najvrijednije djeluje je namaz. I to namaz u njegovo vrijeme. U njegovo vrijeme ili na vrijeme. Mi smo već to spominjali. Nekoliko puta u prethodnim predavanjima rekli smo da je to, da je to kapital. Da je to naš kapital na ovome i na onome svijetu, a posebno na onome. To je zlato i srebro. To je znači ovaj, naš kapital kojeg trebamo zarađivati, hrliti kao da nas čeka u to vrijeme veliko bogatstvo koje ako ne dođemo proćemo. Tako trebamo se odnositi prema namazu i smatrati to velikim blagom. Velikim blagom, jer na onom svijetu uistinu to će biti blago. Neće pomoći ni dinari ni dirhemi, osim ono što smo radi Allaha potrošili i na Allahovom putu, a namaz je, kažem, naše najveće blago i to namaz u njegovo vrijeme. Kaže, pa šta onda? Kaže, dobročinstvo prema roditeljima. E, znači, nakon vjerovanja u Allaha i namaza, dobročinstvo prema roditeljima, lijep odnos prema roditeljima, pažnja prema roditeljima je jedno od najvrednijih dijela. Znači to je opće poznato kod muslimana, čak, čak se jeli, spominje i u, u Kur'anu, spominje se birul validin, dobročinstvo prema roditeljima, nakon ibadeta Allahu, koje je jedno od najvrijednijih dijela i o tome ne treba posebno govoriti. Odnosno treba govoriti, ali u jednom posebnom predavanju o tome o e, važnosti dobročinstva prema roditeljima i šta i kako postići to dobročinstvo. Čak e, prije džihada na lahom putu, ovdje se misli na džihad koji je kolektivna dužnost. Kolektivna dužnost, znači kad nije fardu ain, kad nije ona individualna dužnost. Kada je individualna dužnost, onda džihad dolazi prije, prije dobročinstva prema roditeljima. To jeste ako je napadnuta muslimanska zemlja, tada je svim muslimanima dužnost da je brane to je džihad fardi ajn i to odmah dolazi prije dobročinstva prema roditeljima. Tada ne treba izun roditelja, odnosno dozvola. Međutim, kada je džihad farzi kifaje, kada nije dužnost pojedinačna, nego dužnost je da se digne jedna skupina koja je dovoljna muslimana, onda je dobročinstvo prema roditeljima prije džihada i tada je potreban izun od roditelja. Kaže, dalje nisam ga više pitao iz poštovanja prema njemu. To nije ga dalje pitao koja su djela još vrijedna. I još ovaj 228. hadis ko stigne na jedan rekat namaza stigovena na namaz. Ebu Hurera radi prenosi da je Allahu poslanih sallallahu rekao ko stigne na jedan rekat namaza stigove na namaz. Mi smo to spominjali kažem i prošli jedno od prošlih predavanja bilo je pitanje u vezi s tim znači ako stignemo na jedan rekat nekog namaza stigli smo na taj namaz ako smo stigli klanjati Ovdje, se, ovdje ovo je vezano za namaska vremena. Ako smo stigli klanjati re, jedan rekat i kindije namaza, prije jeli, zalaska sunca, onda smo stigli klanjati kindiju namaz. Iako smo recimo ostali rekiate klanjali ovaj, po, zalasku sunca, dok je sunce zalazilo. Znači, bitno je stići na jedan rekat, stigli smo na rekiat, ako smo, jeli, e, stvari, ako, mi, ako smo klanjali, ako klanjamo pojedinačno, ako stignemo jedan reka, stigli smo na namaz. Međutim, ako stižemo na namaz u džematu, na reka smo stigli ako smo uspjeli stići na ruku. To je jel, opće poznato. Za ovo pitanje, ovaj hadis se veže nekoliko jel, mesela, odnosno pitanja, a to je ako neko postane obavezan klanjati određeni namaz i ostane mu toliko vremena da može klanjati samo jedna reka, dužan je klanjati taj namaz. Recimo, ako je maloljetna osoba postala punoljetna u određeno vrijeme i ostalo malo vremena, odnosno da se može klanjati jedan rekat za taj, od tog namaza, taj namaz je postao obavezan, ne spada sa njim. Isto tako žena koja se očistila od hajza i nifasa, u nam, pred kraj namazskog vremena, pa je ostalo vremena da može klanjati jedan rekat, e, taj namaz postoje obaveza za nju, mora ga klanjati. Ili onaj koji je bio u nesvijesti pa se probudio, jeli, ustao, došao sebi i ostane vremena za jedan rekat prije nastupanja drugog, klanjaće. će taj rekiat i obaveza je da klanja taj namaz. Isto tako ako onaj ko stigne u džemat i uspije klanjati jedan rekiat, postigao je vrijednost džemata. Vrijednost džemata. Međutim, kažu sam čak i onaj ko ne stigne ni na jedan rekat, a stigne prije selama, prije predaje selama, da se iza njega računa da je stigao jeli, na taj džemat i postigao je vrijednost džemata. Jer je ipak E, stigao na namaz prije njegova završetka. Znači on će kasnije naklanjati, njemu se računa kao da je stigao na ovaj namaz u džematu, imat će sevap za klanjanje tog namaza u džematu. Ovim bi završili i molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim što smo čuli, da nam poveća naše znanje, da nam podari iskrenosti i nas učesti na pravom putu. Nekulu kavli hada, ostakurula li velikom, festakfiruh, innahu hur gafur